selamu alaikum, mi kažemo ve alaikum salam. Da li je islamom dozvoljeno uspostavljanje monopola kao u situacijama kada se nametne cijena hađa svima ista? Kad je u pitanju zajednički rad muslimana na svem onome što Allah subhanahu wa ta'ala naređuje i zabranje, onda dovoljno smo, dovoljno smo svjesni koliko svi imamo udjela u osmišljavanju onoga što je hajr. Često imamo stanje da većina oni koji bilo kakvu zajedničku akciju sprovode naginju određenim interesima određenim i ciljevima koji nekada ne smiju biti kod muslimana zato molim Allah subhanahu ta'ala da u organizaciji hađa dadne robove koji će osmisliti hađ onako kako i treba da bude i da inša Allah ta'ala budu jedinstveni po tom pitanju a nikako da se spore kad je u pitanju nametanja i ubacivanja raznih agencija, znači trebamo pojmiti da li predvodnici s kojima odlazimo, znači ispunjavaju šariatske šartove, uslove, da bi mogli izići s njima na hač. Jer imamo danas vakat i vrijeme kada odlaze na hač, oni koji ne klanjaju pet vakata redovno. Jel? Vraćaju se s hađa, napuštaju džemat i ne odlaze u mestide i nose titulu hađija. Tako su ti jadni koji nisu naučili din da u Meku treba otići spreman imanski, a ne imetkom, jer imetak je sastavni dio im, nakon što imamo vjerovanje, ali da imetak bude presudan i da čitava borba koja ima novac ide nađ, Wallahi, mnogo je oni koji će sa imetkom sami sebe upropastiti druge. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ispravno se ljudi pripremaju imetkom kao odlasku ka hađu. Da halal imetak steknu, a da onda i sa onim koji im predvode nađu zajedničku riječ kako bi inša Allahu ta'ala hađ bio ono što treba da bude.